de 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la 97.7 amb el treball en el control de so d'Arturo Delgado vos parla Manolo Montal com cada nit. Vos recorda, me, vos recorda més perdó que ens podeu sintonitzar per la 97.7 de la FM, aplicació per a dispositius mòbils d'Android i Apple, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la web la 977.com, sempre en número. A més, vos recorde que des d'esta de matinada mateixa, des d'esta de mateixa matinada, la remissió del programa passarà a ser a les 5 i mitja. Se remetrà Esports 97 nit, a la 97.7, a les 5 i mitja de la vesprada. 16 minuts i 23 segons. Això és el temps que li ha fet falta a Paco Alcácer per a estrenar-se com a golejador en la selecció espanyola. Afegint els 24 minuts que jugà a França eh, davant el conjunt de Deschamps, fan un total, si els comptes no merren, d'uns 40 minuts aproximadament per a fer un gol. D'esta manera, Paco Alcácer se convertís en el tercer jugador al qual menys minuts li han fet falta per a fer un gol jugant amb la selecció espanyola, per darrere de Julio Salinas i de Fernando Morientes. Alcácer crema passos, crema etapes, o les cobrís, per millor dir-les, a una velocitat de vertigen, endiablada, pròpia dels jugadors escollits, pròpia dels jugadors tocats per la vareta màgica del futbol. I sembla, té tota la pinta, que Paco Alcácer és un d'ells. Este migdia ja vos contava Carlos Bosque en el Supermurciélago que el club ja li ha fet als seus representants, als germans Toldrà, l'oferta de renovació per a que el jugador continuï en el València Club de Futbol. Així que la realitat és és que to, si tot va bé, sembla que hi haurà Càcer per molts anys, perquè sembla que en el món del futbol, esperem que siga en el món del València, va haver-ne Paco Alcácer per a molts anys. Així que a mi si estem en la eh, situació d'alegrar-nos per el que ha fet avui el davanter centre del València. Li ha faltat molt poquet, com dèiem, 16 minuts, a més de molta presència en atac, molta presència en les desmarcades, eh, molta presència absolutament en tot per a demostrar la seva valua. I la seva valua ve donada, com dèiem, per el bon partit que ha fet eh, amb la selecció espanyola. Esperem que del Bosque, qui només li ha donat 56 minuts, eh, el puga continuar mantenint i cridant. Jo crec que serà una bona notícia per a ell. I, sobretot, jo crec que serà el fruit al mereixement d'una bona feina, d'un bon treball el del jugador valencià. 11 i 34. Recordant-vos que podeu opinar del que vulgueu, com sempre, en el nostre Twitter, arroba esports97nit, arroba esports 97 nit, en el qual en una setmana i alguna més ja superem el 2.500 seguidors. Estem orgullosíssims. Però, com dèiem, eh, i dos preguntes. Què vos ha paregut el debut de Paco Alcácer? I també, si vos sembla bé que l'haig substituït del Bosque per a estar fresc el dia de l'Espanyol o si més no, si eh, penseu que eh, podia haver estat eh, més temps sobre el terreny de joc i que mm, mereixia més minuts. Com dèiem, 11 ja quasi 35, l'actualitat del dia la repassem ja, com sempre, en 5 fotos. Paco Alcácer de como titular y gol. 7 minutos y 23 segundos ya han bastado al davanter de Torrent para hacer el su primer gol en la selección jugando desde el inicio. A esta, sustituida a minut 56. El valencia está ahí sí de contento. Bueno, la verdad es que muy contento por, el partido, sobre todo por, el debut eh, en, en, aquí en el campo del Levante, en, casa, en Valencia y en partido oficial, ¿no? Y sobre todo con, con gol y victoria, y así ya es más bonito todo. Reincorporació palotina dels internacionals de l'entrenament. Ja han arribat els portuguesos després del seu partit. Alcácer torna demà, el dimecres i Fegulí s'incorpora dijous. Rodrigo vol arribar, el davanter de València no ha descansat el cap de setmana i força la màquina per a poder estar ja davant l'Espanyol. La ment ja està a Màlaga, llevant ha tornat a la feina per a preparar el partit davant del conjunt de Toño sap que serà un encontre difícil, però pensa que s'està treballant bé. y la verdad que será un partido muy complicado, pero, pero bueno, venimos trabajando bien durante la semana y, seguro que sacamos algo bueno ahí. Y per en básquet, sensaciones después de guañar disarte al, Sensaciones bones de guanyar dissabte al Coi Lucan Murcia 80-52. pero la dolenta noticia es la lesión de Luc Jarangodi. 11 y 36, Sports 97 nit una pausa lleugera ...y se n'anem a la de Valencia. Se espera el davanter centre de la Selección nacional, Don Francisco Van Basten Alcácer. Si siempre tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Sports 97 nit, el teu equip, la teua Radio. Sports 97 nit en la 97.7 Radio va a ser el nuestro primer convite en la historia de este programa. Dos setmanes després el saludem i de Paco res. Don Francisco Alcácer, davanter centre de la selecció espanyola. Bona nit. Bona nit. Enhorabona. <laughs> Gràcies. No sé si saps que eres el tercer jugador al qual li han fet falta menys minuts per a marcar un gol a la selecció. Només te superen eh, Julio Salinas i Fernando Morientes. Sí, la veritat és que antes ho havien comentat i la veritat és que molt content no, per, per el partit i sobretot per, per la victòria, no? És eh, un partit que, que qualsevol qualquer jugador eh, en somiava en ell i jo crec que, que el somni s'ha fet realitat. Paco, com vos descriviries el gol que has marcat? Tots l'hem vist, però des, de, des del punt de vista del protagonista, de la primera persona, com has vist la jugada, com ha sigut, com t'ha arribat? Hola, Paco. Sembla que s'ha tallat aquesta connexió. A veure, Paco, estàs ahí? Bueno, tenim problemes en la connexió que tractem de recuperar amb el davanter centre de la selecció espanyola, amb Paco Alcácer, en el ciutat de València, amb calma i tranquil·litat. Eh, si, Arturo, si no fora el telèfon d'ara pues, eh, crida el primer telèfon, per favor, que, que t'he donat i tracta de localitzar a Paco. Eh, hem pogut sentir una veu de Paco Alcácer que es dia que estava molt content. És poc, a veure si podem sentir-lo encara que és fora un minut més o, o, o un poquet més, eh, que seria la nostra, la nostra idea. Bueno, de qualsevol manera, eh, com... Eh, eh, com vos deia, estem intentant de tratar de localitzar Paco Alcácer, que estava molt content. Com vos diem, només dos jugadors eh, han necessitat menys minuts que Paco Alcácer per tal de eh, marcar un gol. I eren Julio Salinas i Fernando Morientes, dos davanters de ja recorregut en la selecció espanyola. Sembla que la comunicació de moment és fallida. Són els problemes del directe, però calma i tranquil·litat. Que intentem intentar recuperar la connexió ara mateix. Paco, estàs ahí? Sí, sí. Com, com te preguntava, eh, hem vist tots el gol tu, en primera persona, el golejador, com l'has viscut, com has vist la jugada i com l'has finalitzat? Bueno, pues doncs, eh, he vist un centro a, a Juan Frank que, que arribava molt justet, li han hicit el, el portell i el central i, i he vist l'oportunitat que me podia donar el passe, ¿no? I, y tenía que estar ahí <laughs> per, per, a, per a marcar el gol. Yo creo que, que soy un jugador de, que està en el puesto on deu estar i, i la veritat és molt content pel partit. I jo crec que això teu content fa un any i a que t'ho conten, mira, vas a ser titular en el València, vas a eh, ser el més aplaudit en la presentació, vas a marcar un gol antològic en la presentació, en el primer partit de Mestalla, vas anar a la selecció vas a marcar en el segon partit. Hagués dit, escolta, tu què te prens? Sí, eh, <laughs> la, la veritat és que no, no m'ho haurà cregut, però bueno, les coses estan i venia que, que seguir millorant dia, dia tras dia per a, eh, per a ser millor, millor futbolista i, i donar més alegries a, a tots els aficionats. T'ha dit alguna el míster Vicente del Bosque? tot, tot felicitacions, tant ell com els, com els companys, que, que la veritat és que han sigut molt, molt, molt, bo, molt bons companys durant tota la, la setmana en mi i la veritat és que n'hi ha que donar les gràcies. L'última ja t'he dit descansar que estarà saturadíssim. Eh, has jugat 56 minuts. Mm, tinc ara mateix dos variants o dos línies d'opinió en el Twitter. Gent que me diu que era injust i que mereixies haver jugat més minuts i gent que diu, fenomenal, perquè si n'estarà descalça per al diumenge contra l'Espanyol. Eh, en, en quina de les dues línies tu? Bueno, en les dues no, jo crec que això són decisions, <laughs> decisions del, del míster i n'hi ha que, ha que respetar-les. Sí, eh, eh, qualsevol jugador vol, vol jugar tot el partit i vol ser més ambiciós personalment, però les coses han sigut així n'hi han que respectar les decisions de l'entrenador. Paco, una última, eh, ja les deberes. Eh, eh, saps que els teus representants ja tenen l'oferta de renovació del teu contacte per part de València? Bueno, això són coses que se, que s'estan parlant, però bueno, jo tenia ara mateix el, el cap en, en la selecció i, i en res més. I ara, en, en el, durant la setmana anem a entrenar perfectament per a, per això el partit del, del diumenge en casa contra l'Espanyol i n'hi ha que, ha que guanyar-lo, no n'hi no ha que pensar més. Ja ho sabràs, però que sàpigues que el valencianisme està tremendament orgullós de Paco Alcácer perquè tu te ho has guanyat, ni més ni menys. Així ningú regala res. Paco, enhorabona. Moltes gràcies. 11 i 42 a Paco Alcácer en directe, la notícia, el protagonista, així en directe, en el, la sintonia de la 97.7 Ràdio, Esports 97 nit, l'heu sentit, feliç i content, ha rebut la felicitació de Vicente del Bosque, del seleccionador eh, nacional, i era l'home del dia, l'home del qual no podíem deixar eh, de... amb el qual no podíem deixar de parar, donant les gràcies, com sempre, al gabinet de eh, comunicació de tota la consulting, Antonio Sanfeliu, que eh, ha tornat a portar-se fantàsticament a les mitjans valencians i sempre eh, quan eh, tenim col·laboració és d'agrair, igual que critiquem quan, <laughs> quan no se col·labora, quan ho fem hem d'agrair-ho. Ahí estava eh, la salutació de Paco Alcácer i lògicament eh, com dèiem és un moment eh, que Paco Alcácer ha de viure d'una manera molt dolça no, cap, no cal un altra. el que té Paco Alcácer se ho ha guanyat amb el seu treball i a mi aquest treball ha demostrat que pot ser davanter centre del València Club de Futbol, d'un València renovat i millor, i demostra que pot ser el davanter centre de la selecció espanyola. Jo no sé quin recorregut li va donar del Bosque a Paco Alcácer. Espero que siga molt. Eh, I espero que siga perquè s'ho guanyaria, lògicament. Però mm, també és cert que Paco Alcácer, eh, i era una situació que comentàvem, crec que era dimecres o dijous, crec que era dijous, amb el company de Superdeport de Pasco Calabuts, eh, fàcil no ho va tindre, perquè l'entorn mediàtic eh, no és que vaig a intentar afonar-lo, però sempre va estar més tirant per altres futbolistes. I en el cas d'Alcácer, tot tots i cadascun dels segons que vestisca la samarreta de la selecció és perquè se'ls ha guanyat multiplicats per 10. I se'ls ha guanyat multiplicats per 10 amb el seu treball i amb els seus gols. I jo espero de veritat que tinga molt de recorregut en la selecció. Espero que així siga, eh, perquè crec que és, eh, en este cas, eh, un bon futbolista i que avui en la selecció espanyola s'ha vist <clears throat> que més enllà de la situació econòmica que en el seu dia va obligar a vendre futbolistes, avui sobre l'herba del ciutat de València i amb la samarreta de la selecció estava Raúl Albiol, estava David Silva, estava Jordi Alba i estava Paco Alcácer. No és moco de pavo, eh? Són quatre que han eixit del Mestalleta. Me diuen que n'hi ha un cinquè, però ara mateix no, no caig qui és. Isco, en efecte. Isco també. Eh, que passa que, a més, precisament ha sigut Isco el que ha substituït Paco Alcácer. Fitxa cinc ha acabat Espanya o, o han participat en el partit d'Espanya d'avui i jo crec que és importantíssim i crec que és importantíssim a l'hora de veure en uns anys el recorregut que dona aquesta cantera i en uns anys el recorregut que se li pot traure perquè mimant-la i cuidant-la de moment, com hem dit, el València va acabar el primer partit de Lliga amb 4 de baix en el primer equip, amb Gallà, amb Paco Alcácer, amb Carles Gil i amb Robert Ibáñez. Significa que la cantera, amb eixida, amb minuts, amb paciència, amb molta paciència, perquè a voltes els jugadors, és que defenseu els de casa perquè són de casa. Doncs pues mire, els de casa el que defensem sobretot és que se tinga paciència en ells. La paciència que a voltes se té en futbolistes que el primer any no esclaten, i jo sempre poso un exemple molt clar, Piojo López, el primer any del Piojo López del València va ser un desastre. De fet, Valdano no li volia donar ni fitxa l'any següent. Li acabaren donant fitxa per la insistència de Jesús Martínez, però Valdano no volia. I a la fi, Piojo acaba siguent una estrella mundial. Doncs pues amb els xiquets de la cantera s'ha de fer el mateix. Si tens la paciència que cal, pots traure jugadors com estos que hem dit, com Silva, com eh, Paco Alcácer, com... i és el fruit de la cantera. I aquest fruit se fa amb paciència. Si més no, eh, el fet de tractar-los de manera diferent, perquè en un equip al final han de jugar els millors, sí el fet de tindre paciència amb ells. I crec que és un factor fonamental. Com diem, 11 i 45 ha estat el, en el dia d'avui el home de, del dia, Paco Alcácer, que ha debutat com a titular de la selecció espanyola i als 16 minuts ja estava celebrant, ja estava alçant els dos dits al cel, a recordar-se de seu pare celebrant un altre gol, en este cas amb la selecció espanyola. L'inici del jugador de Torrent és extraordinari i que, com vos contava Carlos Bosch, la realitat és que Paco Alcácer ja té una proposta del València, els seus agents, tenen una proposta per a eh, renegociar el seu contracte, no ho ha negat ell, lògicament ha volgut llevar-se d'enmig, aquesta és una història entre els agents del Càcer i del València Club de Futbol, i que ja està ahí la renovació. bueno, pues, a més a més, eh, anem al segon fragment de veu del mateix Alcácer que ha parlat per als companys de Televisió Espanyola i en el qual ha recordat pues, lo fàcil que és jugar amb la selecció i el nivell que té l'equip espanyol. Eh, Paco Alcácer, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que muy contento por, el partido, sobre todo por el debut en, eh, aquí en el campo del Levante, en, casa, en Valencia y en partido oficial, ¿no? Y sobre todo con, con gol y victoria. Y así ya es más bonito todo. Se le pedía goles a la selección española de victorias y cinco hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que este equipo tiene muchísima calidad, tiene muchísimos buenos jugadores y el gol era cuestión de, tiempo, yo creo que... desparables de Paco Alcácer No me sacaba el partido al terreno de joc, el mateix Paco Alcácer al cual en tingut en el día de hoy como protagonista per abrir Sports Esports Ya le he sentit en esta sintonía sintonia en directe contant-vos les seues impressions en eh, l'equip espanyol. En quant a la resta actualitat de València, no massa, la realitat. Eh, el, cert és que, el cert és que avui l'equip ha tornat als entrenaments, ho ha fet esta vesprada, eh, amb la incorporació paulatina dels internacionals. Ja s'han incorporat eh, eh, Jo Pereira i André Gómez, que estigueren ahir en la vergonyosa, i no ho dic jo, ho diu la premsa de Portugal, derrota de Portugal davant l'Albània d'un vell conegut del llevantinisme, com és Gianni De Biasi, que ha fet un equip eh, ple de repatriats, però que de moment ja ha donat per a guanyar eh, o aconseguir o aconseguir una victòria històrica per al futbol albanès, 0-1 va guanyar l'Aire d'Albània en Portugal, i ja estaven a sèries internacionals portuguesos. A més a més, també eh, arribarà ja demà Paco Alcácer, que no és menatge de casa, simplement demà anirà a entrenar a Paterna el dimecres és José Luis Gallà, qui després de jugar amb la Sub-21 demà dimarts s'incorporarà als entrenaments i per a tancar el que ho farà més tard és Feulí. Feulí que en teoria hauria de, eh, en pocs entrenaments, perquè arribarà dijous i no entrenarà al nivell que la resta o no tindrà el mateix nivell d'entrenaments que la resta, però sí és cert que eh, Feulí en principi ha d'ocupar l'interior dretà i dic en principi perquè el gran dubte és saber si arriba Rodrigo Moreno. No, Rodrigo ha entrenat en el dia d'avui, ja ha fet quasi tot l'entrenament. Eh, sembla que va molt bé. Eh, jugarà o no? Ja és una decisió de Nuno Espíritu Santo. El jugador, evidentment, està fent uns bons entrenaments, no ha descansat tot el cap de setmana treballant amb els fisios i amb el preparador físic de la primera plantilla, i la idea, la idea és que Rodrigo estiga almenys en la convocatòria. I això és la idea que tenen un Espíritu Santo. Però, repetim, que fins que no passen els dies i no se veja que el fet d'haver anat eh, guanyant-li temps al temps no suposa una recaiguda per al futbolista, la realitat és que, com vos dèiem, el jugador està com a mínim per estar en convocatòria. Després, si jugarà o no, eh, ja dependirà de com estiga d'ell, de l'evolució d'aquesta setmana i també de com arriba Fegulí, que ve de dos partits molt exigents per el nivell dels rivals i per l'estat dolentíssim dels terrenys de joc en els quals juga Algèria, Fegulí ve amb dos partits d'una exigència brutal. I tot i això, el futbolista algerià del València Club de Futbol no sabem si estarà per a ocupar també eh, d'inici eh, la banda dreta. Per això és possible que en un Espíritu Santo puga plantejar el partit davant l'Espanyol de diumenge amb els dos futbolistes i que comença un el partit i l'acaba l'altre, exceptuant que qui el comença, el comença molt bé i veig que sobre el partit o sobre el paper no hi ha problemes. I si no hi ha problemes, la realitat és que podria aguantar. Però en principi no és gens descartable que en uno plantege el partit de diumenge amb les dues variants, que és que comença un el partit i que un dels canvis quasi fixos, perquè després el partit te marca eh, situacions inesperades, però que puga entrar l'un substituint a l'altre. Com cap dels dos jo crec que va arribar al 100%, ja volem quina és la decisió final de l'entrenador del València Club de Futbol. Això pel que fa a l'equip de Mestalla. En el Llevant Unió Esportiva també tornada a la feina, en l'equip de José Luis Mendilíbar. Una tornada a la feina en la qual David Navarro s'ha exercitat amb el grup. Per tant, bones notícies per a la central del Port de Sagunt, que ha de ser un dels homes fonamentals en este Llevant Unió Esportiva en la present campanya. El Zar també, però el Zar, a més d'acabar avui l'entrenament, també el va finalitzar ja el dissabte, que va ser l'últim entrenament abans de, de descansar diumenge. Dissabte, Nabil El Zar, l'interior dreta del eh, Llevant Unió Esportiva, també va completar tot l'entrenament. És a dir, la seva evolució és bona. I com a conseqüència de la mateixa, avui també ha entrenat i ha completat tota la sessió a les odres o baix les odres de José Luis Mendilibar. La resta de lesionats de llarga durada, Juan Fran, Nicos Carampelas i Jaime Gavilán continuen evolucionant de les seues dolències, però entrenat a banda i segons el que marquen els fisios. I també eh, Vintra, Eladuà, Simao i Diop han estat absents perquè estan amb els seus respectius equips i per això continuen eh, fora dels entrenaments aniran també, com diuen en el cas del València, reintegrant-se de manera paulatina en la disciplina de l'equip que entrena José Luis Mendilibar. A la fi de l'entrenament d'avui ha parlat Toño, lateral esquerre, que era un dels homes que arriba eh, en els últims dies de mercat, el lateral esquerre que venia del recreatiu de Huelva, el valencià, i que, que és del Poble Segon, per cert, al igual que David Navarro, i que ja sent total i absolutament integrat en el vestidor de Llevant Unió Esportiva. Pues la verdad que muy bien. Eh, me esperaba un buen vestuario, pero, pero incluso me ha sorprendido más de lo que me esperaba, eh, la gente me ha recibido muy bien, eh. hay muy buen grupo, se trabaja muy bien y, y nada, ahora pues eh, adaptarme lo más rápido posible, que es lo que estoy haciendo, y trabajar duro para convencer, convencer a la gente y nada, seguir así un Toño que hablaba del seu debut, amistos de la semana pasada la banda de la l'Almassa, que totis ser un rival de inferior categoría Totti ser eh, un rival de tercera división pero venía a amistós para a, comenzar a a integrarse rápidamente en el equipo y en el terreno de juego. Sí, la verdad que bueno, me vino bien que hubiera un partido amistoso, pues bueno, aunque sea un equipo de tercera división, pero, pero siempre, siempre es bueno competir y, y la verdad que bueno, son partidos en los que todo lo que hagas no es suficiente porque bueno, es un rival menor y la verdad que respondimos bien, el partido, el partido fue bueno y en líneas generales pues trabajamos bien. Y por último, un Toño que parlaba del partido contra Málaga. Saben que va a ser muy complicado pero ya es treballa a tomba oberta para intentar traure el primer punts de la temporada en la Rosaleda. Bueno, pues eh, Málaga, pues ya sabemos que en su campo pues aprieta mucho, la gente la gente allí responde y bueno, y la verdad que será un partido muy complicado, pero, pero bueno, venimos trabajando bien durante la semana y, y seguro que sacamos algo bueno allí. Per tant, com dèiem, eh, l'equip tornarà a entrenar en el dia de demà, recordar el més interessant, David Navarro ja s'exercita, també el Zar ha, ha completat l'entrenament eh, i que eh, Juan Fran Nicos i Gavilan se recuperen de les seues dolències mentre que Vinta, Eladua, Simao i Diop estaran en les seues seleccions. Recordar també del grup tercer de segona B, en el duel que hi hagué el dissabte en el terreny d'Huracan, Huracán 2, València B 2. El Mestalla de Curro Torres, que va fer una grandíssima imatge la primera part, tenint en compte que és un equip pràcticament des del juvenil de l'any passat, amb algun retoc, i que en la segona part l'ofici d'Huracan es va notar en la pressió que va fer en el començament de l'inici de la segona part, que li va permetre empatar i en el tram final de partit que va aconseguir eh, tornar a igualar, tot i que s'avançarà la Mestalla amb un penal en el 1-2 en el minut 83, però en 7 minuts li va donar a Huracan per a tornar a cogotar en la seva àrea al conjunt del eh, Mestalla i poder empatar. Com dèiem, de l'Huracan, l'ofici es va notar i la millor notícia del Mestalla és el ofici, les idees ben clares i l'equip ben plantat que va disposar Curro Torres, a qui se li, està passant, se li està posant una cara de bon entrenador certament interessant. Avís per a, per a navegants. 11 i 55, i els últims 5 minuts del nostre, de la nostra primera mitja hora són per a parlar de bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Victòria eh, còmoda davant eh, el conjunt de Lucan Múrcia a Alcoi, 80-52. Què va ser el més destacat d'aquest de partit? Bueno, pues eh, destacar evidentment la bona imatge que va oferir eh, l'equip taronja, que això sí, afrontava el partit amb baixes importants, ja que sabíem que no anava a estar de eh, Dublevis, per són eh, problemes que arrastra encara al un muscle. tampoco van jugar eh, tanto Pablo Aguilar con Romain Sato, los dos tenían problemas en el, en el equipo va a va mostrar, sobre en la, en la segunda par pues que és un equip molt competitiu i que sobretot ja els nous jugadors van debutar els quatre fitxatges d'esta temporada, ja coneixen el que vol per a Sovic sobretot intensitat en defensa i en la segona meitat van desarbolar pràcticament al conjunt de Murcia. Destacar, jo crec que la bona aportació de Buix, que a més va ser titular en el quintet que va, en el cinquè que va eh, posar la pista a Perasovic, a Harangodi, que això sí va ser eh, ser la, nota més negativa, no? perquè va lesionar-se, no va jugar la segona part i avui hem conegut que arrastra una xicoteta, eh, un xicotet trencament fibrilar en la seva cuixa esquerra i va estar al voltant de dues setmanes de baixa. Per tant, no va poder jugar un torneig que començarà a partir del pròxim dijous a Màlaga, tampoc estarà demà un partit eh, en Sevilla, però crec que bones sensacions d'un equip que comença a construir-se i a pensar sobretot en el primer partit oficial que serà el eh, pròxim 26 eh, de, de setembre. Amb les incorporacions que ha fet el València Bàsquet aquest estiu, Juanma, i tenint en compte que s'ha perdut un home pues, doncs, home, que jo crec que era fonamental en aquest equip com, com Justin Dolman, però eh, la resta, és un equip molt diferent del que verem l'any passat, o, mm, eh, i me refereix que en quant a, en quant a recursos sobre, sobre, sobre el parquet, perquè és evident que la manera de jugar Stan Perasovic no va canviar, molta intensitat, molt de treball defensiu, però en recursos eh, hi ha més eh, joc d'equip i menys recursos individuals tenint en compte la gran qualitat dels homes que hi havia l'any passat? Sí, evidentment, no? Eh, el que és cert és que, per exemple, esta temporada no va haver un Justin Dolman, no? un jugador que aglutina tants punts, que aglutina tant protagonisme, i és que encara que s'ha fitxat eh, jugadors importants, com el cas de Buix, o l'arribada la, de, de la, del jugador de Guillem Vives, procedent del Joventut, una de les promeses, no? de, jo crec que del bàsquet espanyol, i també jugadors, jo crec que més consolidats, no? com Harangodi o Loncar, és de veres que han d'assumir més el treball, el treball en, en bloc, no? han de treballar més en conjunt i això jo crec que és el que ara mateix ha de ficar en, eh, en coneixement de jugadors eh, el tècnic de, del València Bàsquet, eh, Belimir Perasso, No? Jo crec que tots ara mateix assumissin que, que aquest és el rol. No no n'hi ha tampoc un Lafayet, encara que Buix eh, pot ser el jugador més semblant al, al nord-americà que se va marxar a, a l'Olimpiakos i no existir, sobretot, repetir-se Justin Dolman, Harangodi, quan va arribar ja va deixar ben clar que ell té altres característiques i que Perasovic tampoc li ha dit que ell ha de ser el nou Justin eh, Dolman, no? que mm -hmm. això és un paper que han de fer la resta dels seus companys i ara mateix és el que, lo que s'està fent. A, a més, n'hi ha que contar que per esta temporada el València Bàsquet compta amb 12 jugadors, l'any passat eren 11, con lo qual en principi té més alternatives i més opcions el tècnic balcànic amb, amb el suplanter. Eh, de Justin Norman ja has dit que és la notícia dolenta, eh, entre dos i tres setmanes encara que en pretemporada Bueno, Jarangodi, eh, Jarangodi. Eh, Jarangodi, perdona. Eh, eh me he equivocado yo, eh, m'he engañado yo. Eh, cara que era en pretemporada, te puedes permitir el luxe de que el jugador complete un descanso sencer y no forzar per res. evidentment no, no se volen córrer riscos, sobretot tenint en compte, com te deia abans, que el pròxim 26 de setembre el València Bàsquet disputarà el seu primer partit oficial a la Supercopa. Per ser el sorteig d'aquesta Supercopa serà el proper dimecres a, a Vitoria. No va jugar el partit de demà, l'equip demà de matí se marxa cap a Andalusia on va jugar tres partits, demà davant el Sevilla, el dijous jugarà davant l'Unicaja i el divendres s'enfronta el, el Real Madrid, però sí que van estar eh, Pablo Aguilar, que no va estar perisos problemas en el Tourmalet y también eh, Romain Sato, ¿no? Con lo cual viatgen prácticamente todos, junts a alguns eh, canterans, però, repetir, no se volen correr riscos, tampoc estarà Bojan Dublevich, que la intenció inicial és que pugui estar per a aquest partit del 26 i si no ja per al, per al començament de la, de la temporada. Gràcies, Coma. Adéu, bona nit. Les 12 de la nit, un respir i anem a la tertúlia, vinga. Esports 97 nit. La tertúlia. Les 12 de la nit i un minut comença el temps de debat, tertúlia i anàlisi en Esports 97 nit. Per cert, hem de tornar a recordar-vos, doncs encara que ho farem a la fi del programa, que a partir del dia d'avui la remissió del programa passa a ser a les 5 i mitja de la matinada. 5 i mitja de la matinada és el moment en el que podreu escoltar així en la 97.7 ràdio la remissió d'Esports 97 nit eh, amb eh, el protagonista que hem tingut per a obrir el programa, ni més ni menys que Paco Alcácer, que ens atenia en directe per a contar-vos les seues impressions una volta eh, mm, a marcar ja en tan sols 16 minuts d'avui, més els 24 d'edat, dia 40 minuts li han, li han bastat a Paco Alcácer per a fer el seu primer gol amb la selecció espanyola. Ja està reunida la tertúlia del dilluns, hem de saludar avui a dos eh, companys que debuten, Eh, en este caso, el director del diario Superdeporte, Julián Montoro Hola, Julen, ¿qué tal? Hola, por mí. Em, el, técnico es es se se que yo le que Es la costumbre. he eh, pasado Julen, Julen, Julen, Julen. Julián Montoro, que el coneguem, es que sí, el toda la vida, que tú y yo se coneguem una garba es Julen. Julen, Julen. Y te va bien. En las tertulias va bien, ¿no? Sí, claro. ¿Tú vos, Julen o Julián? Sí, Yo lo que tú no, me digas. No, no. Ese problema. Man, me encanta. Que sí, que Xina. Eh, eh, també eh, se puja este projecte una persona que jo tenia molta il·lusió de que ho fera. I, sincerament, ens ajuda a créixer. Cada dia estem creixent més, ja, ja vos estem dient eh, el ritme de descàrregues de podcast és bestial. En una setmana i pico ja tenim 2.500 seguidors en Twitter. La cosa sembla que esteu ahí a l'altre costat i eh, ens agrada que estigueu i amb gent con Julen y con este que vos vas a presentar ahora pues, eh, seguro que creixem molt més. Don Eduardo García Velda, Miki, ¿qué tal? Bona nit. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, además contento de que tú que sabes que tenemos una relación muy personal, pues hayas contado el que, el que yo pueda venir de vez en cuando. Sí, eh, nos va a ayudar en alguna tertulia nos va a ayudar eh, en comentarios de los partidos del Valencia porque Miki eh, abans de ser jugador de fútbol va ser jugador de fútbol es un tío que veu molt bé el le explica molt bé, sobretot, a mí más que... yo, hay mucha gente que le explica que, que el veu molt bé, pero después no sabe, no sabe explicarlo y Miki te i dues coses. El veu molt bé i l'explica de categoria. I per això el diumenge, davant l'Espanyol, estarà amb nosaltres en els comentaris Eduardo García Beldamiqui, que és un plaer també que hagis acceptat el eh, oficial de comentarista d'aquests primers partits del València a la Lliga. I el habitual també de dilluns que ja estàs sentit tres dilluns a nosaltres és Salva Folgado. Hola, Folgado. Què tal, Manuel? Bona nit. Com estàs? Molt bé, encantat de comptar amb, també amb aquest estudi <laughs> amb la presència de, de Miki. Me sembla un luxe total per, a, per al programa. Uh -huh. I mhm. com acabes de comentar, per a les eh, retransmissions. I també feia molt de temps que no veia a Julen Montoro i m'agrada tornar a veure-lo. El tenim allà en el pis de dalt, eh? Sí, és, és, una, jo... és una escaleta és una escaleta, no, no era, no era. Està en el sud del Patxet, estàs sempre obert, passes, la cova, la cova. passes, saludes, eh? Està ell, el, el Patxet de Carlos Bosch. Imagina que tu que estaries en redacció, eh, Julen, que quan Paco Van Bastant, que ha marcat un gol, ha començat a Carlos Bosch a eixir-li fum de les orelles i foc per la boca ja per la porta de demà, no? No, no, no te cregues, perquè... <laughs> Estava segur que anava a marcar. Clar, és que, és que eh, Paco, si està ahí, lo menos que pot passar és que, és que faça un gol. Uh mhm. -huh. I, i, I sobretot en un equip en el que, bueno, eh, n'hi ha jugadors pues, que... que que poden entendre perfectament eh, el llenguatge, que ella entén perfectament, que, uh -huh. que se maneja, que, que igual fa ell el gol que dona l'assistència. Eh, és, eh, jo no sé si, si va haver o algú se va atrevir a fer debat eh, alguna vegada en, en Paco Alcácer perquè és un d'aquests jugadors que jo crec que està, va, va estar, i ja ho veurem, no sé si la pròxima convocatòria o d'ací uns mesos o d'ací un any Mm, va estar per damunt de debats i, i va ser un jugador que va marcar una època en la selecció. Esteu d'acord per això que Paco Alcácer té tots els procediments per a marcar una època? Jo, mm, ja tanto com marcar una època és difícil de pronosticar-lo uh -huh. ara, ¿no? Però lo que sí que està clar és que, es que el estil de juego de la selecció espanyola le va complementa perfectamente al estilo de juego que tiene Paco Alcácer. Es un tío rápido, que su juego es desmarques, ir al espacio libre, y creo que con Coque, Silva, ah. Iniesta cuando esté, son jugadores que lo que quieren es jugadores que hagan eso, ¿no? Entonces yo creo que, entra muy fácil en, en la selección española. Estava jo molt, és, molt, és, molt, és molt precipitat comentar si, si va marcar una època o si va ser un, un gran futbolista en, en la selecció. El que està clar, Manuel, és que el seu inici ha sigut molt, molt positiu, que en el València, evidentment, està cridat a, està cridat a fer coses eh, importants i que eh, té una virtut i és que des que era un nano des que era un, un xiquet està acostumat a fer gols perquè eh, el gol pràcticament ha sigut el seu ofici eh, des que juga al, al futbol i perquè eh, té la virtut de que sempre està on poden passar coses, sempre està ben col·locat, moltes voltes, i, i suposa que Miqui també, mm, veient-lo jugar, s'ha fet aquesta reflexió, al igual que eh, Julen se l'ha fet moltíssim, perquè l'he llegit en Superdeporte, i a la majoria de companys de mitjans de comunicació, Miqui és un entrenador, però suposa que també alguna volta s'haurà fer la mateixa reflexió. És molt paregut a Juan Sánchez en, en, el, en el sentit de que sempre arranca dècimes de segon abans de que arranque el seu marcador, s'anticipa, això probablement siga la seva gran virtut, va al primer pal com ningú altre davanter probablement en el, en el campionat i fa gols que puga marcar una etapa, pues tant de bo en la selecció, eh, en el València és molt pront, Manolo, però eh, bueno, està, pues, en, està si el no, camí. no, Si no marca una està època en, la camí, selecció, eh? pues pitjor per a la selecció. La marcarà en el València. La marcarà en el València <laughs> està en el camí, i això podeu tindre eh, segur, eh? No, pero fíjate, además hay una cosa que los jugadores como todos los entrenadores això, todo. Miki... A eso eh, Miqui, això del seguro... segur, a decir que eh, Julián Julen sapa alguna cosa, més. Eh, Él no ha negado la noticia... que ya... Eh, duya Super Y que este día comentaba... Carlos Borges el Super Murciélago de ixe contacte, Esa oferta que ya tiene... El representante del Valencia. Si vos sabes aprofundirem, ara estem en lo que es la parte esportiva Perfecto... i si vols A aprofundim. Digues, Miki... Que muchas veces los entrenadores, los jugadores, <clears throat> depende del momento en el que llegan al sitio. Mm. O sea, eh, Alcácer a lo mejor en la misma situación personal la selección hubiera ganado el Mundial pero lo tendría muy, muy difícil el poder volver a jugar. O sea, él entra en un momento en el que España ya no quiere los delanteros que tenía, o sea, ninguno los ha apartado completamente. Diego Costa no se está eh, integrado, pero yo ahí, fíjate, debatiría más. No se está adaptando, pero por culpa de él o por culpa de la selección, porque la selección no es, un la debate, es un ¿eh? debate. O sea, eh, Diego Costa probablemente el delantero que es, que en Inglaterra está marcando la diferencia también, si hubiera estado con la selección que ha ganado el europeo y ganado el mundial, hmm. a lo mejor se hubiera salido. O sea, lo que pasa es que él juega el mundial en el que ¿quién jugó bien de España? Ningún. Entonces Paco Alcácer llega en el momento que todos están pidiendo un delantero nuevo, joven, que meta goles. Y él lo tiene todo. Sí, certament, certament és, eh, és aixina. Vos recorde que podeu opinar arroba esports 97 nit, el 97 en número, arroba esports 97 nit és el nostre Twitter per a que opineu que vos ha aparegut eh, el partit d'avui de Paco Alcácer, que vos ha aparegut el gol de Paco i també eh, la gran pregunta Eh, substituït als 56 minuts, vos haguera agradat que Alcácer haguera finalitzat el partit per voler si marcava un sí. altre, o penseu que millor que estigui descansat per a l'Espanyol? Arroba esports 97 nit, és el nostre Twitter. <laughs> No, no, és que ja, eh, jo m'he trobat, ja he fet la pregunta, m'he trobat dos grans líders de debat. Uno que diu, mereixia haver jugat hasta el 90 i haver, eh, per a poder haver tingut més minuts i fer algun gol més, i hi ha gent que diu, millor per a que estigui descansat davant de l'Espanyol. Després, si voleu, ho, ho entre de res d'això? No, perquè jo miro la televisió quan, quan ha fet el canvi Vicente del Bosque he pensat, che Vicente, deixa-lo un poc més, que jo crec que avui era un dia per a... És que jo crec que, que, que tot l'estadi, tota la gent que estava mm. mirant el partit, jo crec que ningú ha entès. És que no el canvi, eh? en el siguiente partit. Eh, en part. El partit és el diumenge, estem en el, avui de setembre, Paco té 21 anys. Exacte. I, <laughs> eh, eh, Manolo, no passa res que xue 20 minuts més. Ah, no passa res. També la gent eh, pot tindre aquesta visió sí, més optimista, sí, sí, no? Sí, sí, bueno, bueno. quan has vist calentar a Isco, ¿no sabies que era Paco? Yo sinceramente pensaba que no. Yo ho intuïa. Jo, jo intuïa, sí, sí, sí, sí. Yo creo que avui era, avui era importantíssim. I del Bosque es una madraza. Avui era importantísimo probar eh, el, el invente ese de... El falso 9. El falso 9, que tampoco se quiera de todos el, el falso 9 avui era important provar davant d'una potència com Macedònia, era important <laughs> provar e-, eixa alternativa del xou de la selecció, era important. Però jo, mira, jo en un moment donat he arribat a pensar que no, Paco, saps per què? Perquè per a mi un altre jugador que és un escàndal en la selecció... Silva és Silva i del Bosque el té Hamad. Sí. Mai li ha donat la continuïtat que Silva s'ha merescut sobre el terreny. Vaig el meu entendre, eh? per la qualitat que té Silva, per lo que aporta la selecció quan li deixen minuts. Eh, eh, I jo he vist a Isco dic, va per Silva. És, és el primer però que he ahora, pensat. ahora lo necesita. Sí. La única manera de mm. que cambie Silva como hacía siempre es que estuviera Iniesta. Correcto. Para que haga tal. Si no, a España le falta punch. Y después los otros centrocampistas que eran Cés Después de lo que, pasó en el Mundial, no se atreve a cambiarlo. Eh, en la eh, España. Eh, Coque es el que todo el mundo oh. pide. Busqueda es que no puede coger a otro. Ni había dos o tres <laughs> vínculos en, la España que, con Egem, ¿no? Y pues ...este que posar, no? Está claro. Está claro. en eh, España en la que te... pues, bueno, algunas facturas pendents o, con ha Eduardo García del Damiqui, que no te pes en la yegua, del Bosque es una madraza. Eso, <laughs> dos maneras de tiro, Una una és diplomática, la otra es mes de Miki. no, no, pero que, hay una cosa, yo, <laughs> yo es que del bosque eh, es un gran gestor de grupo, era, ahora creo que cada vez que habla, para arreglar algo mete la pata más, o sea, creo que siempre que hay, pues no sé cómo, ejemplo, deja Árbelo afuera y dice que es que el que no juega de titular no puede, no puede jugar. Y en cambio Iker lo lleva. Y ahora lleva quien a, lo yo lo por eso te digo que, que a mí mm. no me convence sus comentarios. Mira, hoy por ejemplo es una vergüenza, para mi gusto, que un jugador como Munir le quite el puesto a uno de los que lleva ahí en el banquillo y que juega antes Munir que él. Cuando a mí, si la selección española pone a Munir para que no pueda jugar en otra selección, me parece que bajamos a un nivel de, categoría personal de la selección muy pobre. Porque ¿quién es Munir? Que ha jugado 20 minutos en primera división. si, vas un poco más allá, ni a un, trechuadora en la sub-21 que es Muniain, que porta toda la vida en la sub-21, que es el pareja de tots, que bueno, que a lo mejor pues, en la situación y sin pues era un premio mejor para el, momento. ¿no? Aquí después hay una cosa. Yo ahora pongo el partido. Y podía pasar dos cosas. Que goleáramos, hmm. jugáramos mucho mejor, y entonces, da igual quién juegue, que juegues con nueve, sin nueve, con extremo, sin extremo, <laughs> qué tal que vas a golear. Y, o que fueras perdiendo empatando, en cuyo caso, ¿qué pasaría? Macedonia cerrado y tú encima. Necesitas un tío que vaya de cabeza. No le tienes cap. No tienes ninguno. O sea, y tú no puedes decir que llevas a Munir porque está en la ciudad de las Rozas y le pilla más cerca para meterse en la selección absoluta. No es un criterio para hacer una selección. <laughs> claro. si no, aniría a la dona de la net echando todas las convocatorias. <laughs> claro. Si, es un... <laughs> no, le preguntan, ¿cómo Munir? dice, no, pues porque estaba aquí el viaje era más corto. ¿Cómo? ¿Cómo? yo por eso, lo del gestor, no sé. Yo no... yo, me esquivo el gestor. yo creo que, había, ahí había un equipo... És de veres que la selecció no era fàcil de portar. Eh? La, la rivalitat de Madrid-Barça ha sigut molt forta estos anys, els millors anys de la selecció. Hi havia un equilibri, Casillas, Xavi... Ah, jo crec que hi ho tal. Entonces, aquest equilibri perquè jo crec que s'ha autogestionat. Jo, però no... jo, jo, crec que eh, sense declaracions altisonants ni clavant-se en, en cap xarco, el que va fer el negoci és que en aquests moments en els quals la sí. rivalitat Madrid-Barça era, era una guerra, no era una rivalitat, era una guerra... La millor eh, virtut era no fer res. Era no fer res i se va mm. aconseguir crear un clima en el qual els jugadors mateixa perquè els resultats se eren bons, líders. se gestionaren, eren líders mm. i acabaren resolvent els problemes. Jo de Del Bosque sempre he dit el mateix. Jo pensé que era el millor continuador possible de la tasca de mm. Luis Aragonès, però no veig a un Del Bosque ...capaz de hacer una revolución... que se el que le hizo falta dime, Dime dos cambios en la selección que los hiciera él. Me refiero. Dos, dos Dos personas que dices, yo he, decidido que ha salido este jugador pues, y tal. Pues mira, Piqué es de él. No, no, no, me refiero que no estuvieran jugando con Luis y que llegue él y no Piqué el centro de defensa de la Copa Europa era Piqué Puyol no, no. Marchena, Puyol Marchena Puyol pero Marchena se, se retira de la selección No, eh, Marchena encara va al Mundial, ¿eh? Marchena encara va al Mundial y juega un minuto. en la selección, en lateral izquierdo Capdevila se retira, Puyol se retira, Xavi se retira, o sea, la, las grandes cambios, digamos, de jugadores el importantes... El único cambio que fa ell és deixar de contar a Marcos Sena per a contar amb un doble pivot que és Busquets Xavi Alonso. sé. Però Marcos Sena tiene 34. I te vaig a dir més, i te vaig a dir més. I pensa que en el canvi es perden la selecció, perquè el que abans te feia un jugador tens que fer-lo en dos i llevar-ne uno des de dalt. Sí, però guanya un Mundial. No, no, evidentemente. A eso es impepinable. Otra cosa es el que, el que jo Pero yo sí que pensé que era un buen continuador. En efecto, que dius, fa, fa eh, alguna coseta que toca, pero... Eh, Silva la mesitura del Luis que del Bosque... Bueno, pero eh, mantiene todo lo que tal. Cuando se le pasa la selección y vienen unos problemas... No sabe no, sabe no sabe reaccionar. En efecto, en las decisiones... També és cert que era complicat per tot el que venia de guanyar la selecció, tenien que haver sigut abans del Mundial. Una volta d'entres en el Mundial a aquest equip, jo crec que tots teníem un cert pessimisme que no anava a ser el Mundial de la selecció. Tan dolent, no sé si ho pensàvem, però tots teníem ja clar que no anava a ser el Mundial de, de la selecció. Estàvem parlant del tema d'Alcácer. Eh, Julen, la informació que, que du Super, eh, que avui empleava el company Carlos Bosch en el Super Murciélago este migdia en Levante Televisió, de dos i mitja a quatre més quart tots els dies, eh, és en efecte que eh, els agents del futbolista, els soldats ja tenen per part del València una oferta damunt de la taula. Sí, sí, bueno, i, i afegiria que pense que, que va renovar. Que que va predisposició per renovar en, però més pront de lo que pensem, inclús, eh? Uh mhm. -huh pues va la cosa encarrilada. Sí, eh, a veure, eh, Paco Alcácer ha tingut moltes oportunitats per a elegir el seu destí des de que era molt, molt, molt jovenet sempre ha elegit el València jo crec que el València li ha fet una bona proposta ara i bueno, té 21 anys i jo crec que vol jugar en el València i va, i, i va renovar però vamos, pense que, que ja Que no, va a ser un, no, va a ser un no, y, espere, no, espere no equivocarme. yo, como siempre, voy a marcar un poquito la diferencia al, otro lado. Ven, espera eso. <laughs> ven a para Vamos a ver. Yo no lo sé, yo no soy periodista y entonces hago un poco... Abogado del diablo. Y lo que yo creo que puede pasar, o sea, yo me pongo el, el que lleva a Paco Alcácer y a Paco Alcácer. Soy su representante, soy su jefe. Y entonces a mí me llega una propuesta al Valencia. Entonces mi primera decisión es, vamos a esperar para ver la llegada de Negredo en qué repercute. Porque si llega Negredo a jugar, o Rodrigo o Alcácer dejan de jugar. No juegan los tres. Mm. Rodrigo es de Lim... Si me toca a mí, que soy Alcácer, o le toca a mi jugador... ¿Tú piensas que Alcácer es la par de estos delanteros no deportivamente. no, no, no. no, no, no, no No, no. la primera vuelta que esa reflexión ¿eh? eh? yo, digo, espérate a la renovación. O sea, lo que yo no me quiero es hipotecar al jugador. Porque si ahora al que dejáis sin jugar es al mío, yo no renuevo. Porque quiero tener una cláusula de rescisión más barata, quiero poder irme cuando quiera, quiero ver qué es lo que pasa. Y eso es lo que me parece a mí que, que esperarán un tiempo para ver. Claro que el Valencia quiere hacerlo. Es que hacer es un magnífico jugador. Es un jugador que, con, como está ahora, si no juega, con la misma cláusula, el año que viene ya no está aquí. Claro. El que Pero este, eso se está este. pensando el Valencia. Ahora, <laughs> este. acabes, ahora acabes de clavar el clavel. Claro, acabes de donar pero Tú, si tú eres el representante de él, vas al Valencia o al jugador. Sí, pero ahí torremos lo que ha dicho eh, Julen. Eh, ya la, semana pasada Cuando pasada no sé quién día va a ser, de situación, de esta posible situación. Vale decir, <clears throat> ni ha predisposición per les dos parts del Valencia de renovar y del representante del jugador porque con diu Julen ella ha pogut triar moltes, moltes, y sobre todo por Alcácer, que es del Valencia de toda la vida. En efecto. Pero tú sabes que cuando se está en un club, yo puedo ser mucho de ese club. Si al final no juego, me quiero ir. Això és una màxima. No, la reflexió molt bona. Eh, avui en dia, qui té pressa per robar al futbolista, independentment de que Alcácer vulgui vincular-se de per vida al València, millorar econòmicament, etc. Qui, qui té pressa o qui ha de tindre pressa, ja demà, si és possible, renovar-lo, evidentment és el club. I per això s'ha manejat. Però la reflexió me pareix molt encertada, la de, la de Miqui, perquè ha dit dos coses molt, molt importants. Una està davant Negredo. El València va pagar vora 30 milions d'euros la pròxima campanya, perquè sí. enguany és una sessió amb opció obligada de compra, vull dir, és un fitxatge no, que enguany... És un oxímoron. Opció, opció no obligatòria pots, de compra és un oxímoron. No pots, para quadrar les no pots, pagar, no pots pagar-lo enguany i el pa, estàs obligat a pagar-lo la pròxima mm -hmm. temporada. Te gastes molts diners en un futbolista al que ja no li vas a tindre, eh, ja no li vas a poder traure eh, rendabilitat en les pròximes temporades, perquè encara que el vengues no vas a recuperar mai per edat la inversión que se ha hecho en este futbolista en el de hoy no, o en el día de demás, porque se paga la próxima temporada pero la ficha que es importante ya comença a pagarle le li ha un contrato molt llarg a este futbolista para que el venga ya no vas, no vas a recuperar y tienes que has en él ¿Cuál es este, Negredo? 29 cumple 30 ahora. No, 28 cumple 29. Yo mm. creo al revés, pero bueno, 29. Es un futbolista... Pero, ahí va a traer el Valencia 30 per lado ¿no? Más o menos, por ahí. vols dir que el València encara podria recuperar no, no, no. els diners que ha invertit no, en, en Negredo? Jo dic que això que, tu, que, que, que, que, que, això que tu estàs eh? dient té una llòxica, però no és una matemàtica. Jo crec que és, és que el futbol no hi ha eh, matemàtica. Eh, ah, sí, ja sí, jo crec, jo, jo estic en la, en la reflexió de, de Miqui, me pareix molt, molt encertada, i després ha dit una altra... Eh, ha fet una altra reflexió molt interessant, que és que Rodrigo és del LIM, i LIM és el propietari. Uh -huh. que mm. s'ha gastat una pasta i ha invertit en aquest futbolista a partir d'ahí, desgraciadament, en principi, i si no se deixa influir eh, Nuno, que també és de l'IM i també és de Mendes... Però el València també és de l'IM. Sí, eh, sí, sí. I no sé jo si el propietari Mm. Pero al vol, al no, beneficiar a un jugador Perjudicante al equipo No sé, pero la reflexión de mí, que a mí me, me, sembla, me sembla encertada, mola encertada. Eh, en eh, a la cual eh, cree que ya dos vessants claramente marcadas en el debate Y no, no anem a confluir, ¿vale? y que, cada que No, pero sí que vamos a confluir, porque hay una cosa que él ha dicho que tiene razón. El Valencia es de Lim. El Valencia lo que quiere, el Lim lo que quiere es que el Valencia vaya bien. Cuanto mejor vaya el Valencia, más va a poder vender jugadores. si no es Rodrigo, será un Y, comprar. Y comprar y, hacer todo. Eh, hacer su gestión del club como él crea. Pero hay una cosa. Hay una gestión que es particular y que puede ganar Lin y el Valencia, y hay una que es Alcácer que solo gana el Valencia. Mm, mm. Mm, sí. no, es Aixina. Esa es jo ara... n'hi ha, que ver, ha que veure com s'articulen totes aquestes operacions que s'han fet o prèviament, o prèviament a, a la compraventa. Per Sí, perquè eh, a la fi també és cert, és cert que el València és de l'IB, Miqui, però a la fi, eh, tant que Serella de Mendes i tal, a la fi de Mendes i de l'IB han vingut tres futbolistes de 11. I, i se n'ha anat alguno, també. I se n'ha anat alguno. Però a la fi... Qui en seguida? De Mendes? No, no lo sé. Eh? De... Postiga, per Postiga. Exemple. Postiga, encara que diuen que estava allà. Jo, jo de quin és? en Joao de Mendes. I està un, ahí, com mig sí, apretat, sí. no? Eh, tu, <laughs> a, a veure... Jo el que pensa que no mana tant, Mendes. No, no, no, no, no seria titular, no, no, no, no. Anava a que la plantilla a que la plantilla s'ha fet baix el disseny que manejaven Rufete i Ayala, que de 11 que han vingut, de 11 que han vingut, ja és veritat que n'hi ha 3 que són eh, Negredo, pels quals l'Ives posa damunt de la taula, sí, sí, sí. Rodrigo i André Gómez Mm. La resta no és cap de, de, de, de Mendes, eh? Jo crec que treballa més en altres clubs, no? pero es te di que, que és cert que n'hi ha ni a Ima de, de Mendes barra l'Inmérito, sí, com clar. vulguis dir-ho, que tampoco és tant. Sí, Mendes està en, bueno, en, després, en, Mendes però... és com Déu, està en... <laughs> que no olviden no que els tentacles de Mendes arriben a molts puestos. Sí, sí, evidentment. Que relació, té una relació fantàstica del City. Así hacia arriba Zuculini que, que ve del City. Encara que no siga directamente de Mendes, puede garantir que no ha en esa operación? Pregunte. Ya, pero el, problema no es... A mí lo que me semblaba mal de Méndez, o lo que o lo que tenía yo por de Méndez, es que fuera lo que va a hacer en el Sporting, en el Zaragoza o en el Deportivo de La Coruña. Y que te clavara eh, si Santa del rebuts. Pero no creo... Me puedo equivocar y después que es que mal el jugador, pero... Jo crec que n'hi ha no, molta llegenda també per ahir, eh? Sí, sí, per això. Jo, no sé, jo, sí, jo crec que... Jo no sé si Saragossa futbolí... tenia tants Suárez de Mendes en aquesta Sí, època. sí, ne tenia prou, eh? I el Depor en, en arribat tenia hasta 13. Sí, el Depor sí. sí. El Depor sí. Uno. Nuno. Nuno va a ser el primer. Nuno va ser el primer, en efecte. Sí, sí, sí, Nuno Espíritu Santo va ser el primer, que va ser el porter. Bueno, eh, vos deia este man les 12.24, vos recorda arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en número, per a les vostres opinions sobre tot això que estem exposant així en eh, la tertúlia en el de, en el dia d'avui. Eh, hem parlat de que en un breu espai de temps Paco Alcácer s'ha fet amb un joc de davanter centre del València Club de Futbol eh, el València presenta una proposta per a la seva renovació debuta amb la selecció i fa un gol eh, se vota directament la sub-21 Julen, tu recordes algun jugador que hagi cremat etapes cremat no de manera despectiva ni pejorativa, que hagi cobert etapes d'una manera tan sèria com està fent Paco? No sé, no sé si a lo millor Raúl en el seu moment... Jo parlo del València, jo, com, com a molt el que més, el que no. més me se m'acosta, el que més se m'acosta que no iguala és possiblement Farinós, que va tindre també un ascens meteòric des del filial pràcticament sense jugar cap al primer equip, però li costa molt arribar a la selecció, va ser molt poques voltes internacional amb Camacho, eh, per això diria que... El... sí, pot ser, li, li va costar més, li va costar molt més. Molt més, molt més, molt més, molt més, molt més. No, no tingues dubte. Però... En aquella època, digamos que hi ha una unió de cada selecció, llevan un, una idea comú totes les seleccions, y un jugador que va a la sub-16 probablemente va a la sub-18, va a la sub-19, va a la sub-20, va subiendo. En, alguna excepción. Eh, claro, hay excepciones, pero lo normal... Es, que Paco es la excepción, y te por porque... Paco ha ido a todas. No, Paco la sub-21 la, ha sub-21. Bueno, la ha saltado. la votat, no es lo mismo. La votat, no es lo mismo. pero te vas a contar, la historia ya ya contada, pero como que estás así y tal, te la torna a contar en Lopetegui, el que era ah. seleccionado sub-21, fes este estiu que se anat al Porto, no volía, no a Paco Alcácer. No me, no me voy a en esas paraules, pero en una charrada en un coloqui que yo vaig la oportunidad de debatre después después se de en un roglet, a mí me va a causar impresión pues, ah, Súper tal, que ya Paco era, pues, era final de la liga pasada, ya había la titular en el Valencia y marcaba gols a Porrillo, y yo le iba a preguntar. ¿Quién jugaba en vez de Paco? En el Valencia, Paco. No, no, no. En la selección ahí va a la, historia Y yo le iba a preguntar ¿Cómo es que no has convocado al Alcácer? Y em va decir que duía cuatro ratos en primera, cosa que no era falsa, duia media temporada en primera. hago Morata, no? Y iba a decir que Morata, que tenía que estar millor que Morata y GC, que eran molts millors. Yo, yo, es que no voy a desprestigiar a Paco Alcácer porque me parece uno de los cracks emergentes de, del de ahora. Pero hay una cosa que está clara, esa selección que hablamos sub-21 ganaba todo y tenemos que recordar la pero, ni con, pero, Bocat digo los delanteros que había eh, estaba Oliver estaba eh, es que había 15 jugadores espectaculares convocado yo creo que ahí Lopetegui pues probablemente se equivocó sí pero el no jugar también es verdad que que Yese o Morata es que estamos hablando también de, jugadores emergentes. También te digo una cosa, una cosa, tú fijas a lo mejor a Paco Alcácer en el Real Madrid de la temporada pasada y fa el doble de goles que va a hacer en el Valencia, ¿eh? Seguro. O sea, que igual... Més, que vence más seguro Seguro. igual ya que Bore <laughs> eh. Y a lo mejor tú a lo mejor tú a en el Valencia de la temporada pasada Y no resuelven tan con Barresol de Alcácer No, no, por eso te digo, estás hablando... Els debats són sempre molt, segons de, de, del prisma en què... En que ara, la, la, la decisió ara de, de, del seleccionador i, de, i del uh -huh. cos tècnic de la selecció és mm, veure què fan és, eh, realment d'Alcácer, si, si definitivament Volen se quedarà o si eh, va a ser d'alguna manera el abanderat de la sub-21 en, en el Campionat d'Europa, que és l'estiu que ve, no? Que encara... N'hi ha, ha que jugar encara un... un debat que jugar un playoff crec que ara en el mes de novembre uh -huh. me pareix i, que, i, bueno, i l'Eurocopa és en l'estiu que ve ah, eh, Has parlat d'un nom d'un futbolista que és Morata, que està lesionat però a poquet que a Morata li vaig en la Juve jo crec que Del Bosque va convocar-lo per l'absoluta ah, estic, sí. estic convençut sí. Mm. A més perquè la, mi, la força mediàtica que s'ha no, no, de Madrid a mi, manera, a mi, personalment, bon xor, a mi eh? personalment eh? me sembla un gran davanter eh? a mi personalment, Morata Curiosa la delantera de la Juve, Llorente Morata. <laughs> Bueno, pues... Eh, <laughs> pero es que estamos hablando de, una de las mejores generaciones... Estamos hablando de una de las mejores generaciones que ha tenido España en sus 21. Y lo contaría aquí que de la camada, no? Pues porque si tú... Eres... que UEFA a mèrits de la tornada en la transmisión de televisión española. Yo no lo sentí, pero mandí que les flors constants al Valencia... y la cantera de Paterna. No, no, sí, es cert, parla, parla molt bé. Sí, sí, luego, sí. luego él no ficaba ni un de la, de la cantera del primer equipo. Yo pero, acostumbro pero... a llevarme la veo en les transas. <laughs> No, pero el que, el que lo oía que yo estaba oyendo la televisión, parecía que los había sacado todos él. <laughs> pues mira, él precisamente se queixava de que no li fichaban jugadores y, li, i Carbó li feia tirar de la cantera. Cosas que, que passen. Estem parlant de la celeritat eh, amb la qual Paco Alcácer va cobrint etapes Eh, jo vaig a deixar una pregunta en l'aire per a Miqui, però primer anirem a la publicitat. Te faré la pregunta, anirem a la publi i me la respondràs. I sí, també, i també, sí, exacte, i també llegirem els vostres missatges. Arroba esports 97, per a que opineu de tot el que estem parlant en el dia d'avui. Arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 el número. Eh, com s'ha de cuidar a un futbolista d'Ixos en un vestidor, perquè arribarà un moment en el que Paco no estarà bé, li arribarà la suplència, perquè li arriba a tots els jugadors i més quan arriben tan joves. Com s'ha de manejar eh, un diamant en brut d'aquest calibre eh, en el dia a dia. 12 i mitja. Fem una pausa per a la publicitat. Estem en el debat en Esports 97 nit. Esperem les vostres respostes, les quals llegirem en tornar de la pausa per a la publicitat. I també Miqui ens respondrà a com cuidar un valor d'aquest calibre en un vestidor. Fins a la una de la matinada. Esports 97 nit. Així, en la 97.7 Ràdio. aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 13 de septiembre, por solo 5 euros, no dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Este año la vuelta al cole será más ligera con Levante, el mercantil valenciano. Consigue gratis un portalimentos con doble contenedor apilable válido para microondas, para mantener intacta la comida y disfrutarla en cualquier lugar. El próximo domingo la cartilla de cupones del portalimentos con Levante, el mercantil valenciano. No te quedes sin él. Gastos de envío y manipulación 1,50 euros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 32, el teu equip, la teua ràdio, Esports 97 nit a la 97.7 ràdio, llegim les vostres reflexions en el nostre Twitter, per cert, amb una, algo més d'una setmana de vida, 2.515 followers. Estem absolutament orgullosos de la vostra resposta i eh, us hem fet diverses preguntes, però podeu opinar del que vulgueu arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit el 97 en xifra, en número Miquel Àngel diu millor fresc per al diumenge a Mestalla la premsa de Madrid no permetrà un nou de fora imagina que serà de fora de Madrid o de fora dels equips mediàtics Luis López diu que Negro té 29 anys recent complits el 20 d'agost una salutació eh, Fabián des de França diu jo eh, penso que Alcácer ha hecho mucho más que lo que ha hecho Diego Costa hasta ahora Alcácer se adaptó enseguida a la selección Toni Campos ningú antes el canvi excepte aquells que volen que un àrab siga el nou davanter de la selecció Deixar-lo més temps era arriscat. José, egoístament, me sembla bé, però se mereixia estar més minuts. Eh, és que diu Aixina, el tuitero, Chichi. No tinc jo la culpa. Diu Aixina. Chichi? Sí, Chichi, Chichi. Chichi, de tota la vida. Eh, eh, la cría de murciélago ya vuela solo. Batman Returns, referencia a Paco Alcácer. David Pla diu, mereixia més minuts avui, podria aprofitar-lo més també a Malte davanter. Enhorabona pel programa, Manolo, pues, gràcies eh, en nom de tots, i Juanma Romero, crac també, en efecte, Juanma és un, un crac. Eh, J. Sanz, 2, diu, crec que s'ha columpiat troben-lo després de molts anys i el lleven al minut 56 de partit. Paco, impressionant. Eh, Isventura diu Eh, mejor que descanse, pero el cambio ha olido raro. Eh, y eh, eh Francisco Serrius, Pago Alcácer y cinco nanos de nuestra mestalleta en la selección española. El Fede Kewi, la selecció ha acabat, ara anirem a mi història perquè va una miqueta vinculada a la pregunta que li feia a Miqui. El fet que avui la selecció, eh, en la selecció ha jugat 5 de la cantera de València demostra que si amb la cantera se té paciència, que és la medicina més complicada en el món del futbol, pot donar grans fruits. Miqui, eh, per a un jugador que està en una fase positiva de la seva carrera, que va cobrint etapes amb una velocitat de vertigen, eh, com se cuida i se perla en un vestidor? Què se fa i com se'l prepara per a fer-lo que arribarà un moment que pot arribar una, Déu no vulgui, eh? una lesió de regadurada, que pot arribar a un mal moment i no veure porta perquè les davanters va per ratxes i a lo millor li toca algun dia estar banqueta eh, com se treballa això en un futbolista tan jove i sobretot que ha cremat etapes d'una manera tan celèrica Mira, en principio es muy complicado el dar reglas para porque los jugadores dependen de la personalidad que tengan es lo que os he comentado eh, si tú tienes dos hijos la misma acción no, revierte en el mismo castigo, porque depende de la personalidad de cada uno lo que le tienes que hacer. A unos con un abrazo eh, consigues más que con un golpe y a otros necesitas un cachete para ponerlos en vereda, ¿no? Pero me refiero, eh, Paco Alcácer ha reunido el que es un jugador que independientemente de que haga gol, tiene muchísimas otras virtudes. O sea, hay jugadores, Negredo, por ejemplo, su valoración va a ser solo por los goles que meta porque su recorrido es muy corto. Alcácer defiende más, crea espacios, va a las bandas, cae a las bandas desde el centro, o sea, siempre va a jugar. Otra cosa es que meta goles. Y después reúne llega en el momento oportuno al Valencia. O sea, el Valencia ha hecho una plantilla joven en el que desde hace muchos años, cuando los has visto entrenar, se les nota que entrenan con alegría, que todos están contentos, que todos van a lo mismo, que y eso para un jugador joven es lo mejor que te puede pasar. Si tú este año hubieras vuelto a apostar por quedarte lo que ha pasado estos años últimos de recuperaremos a, Vanega, recuperaremos a no sé quién, ese jugador probablemente estaba muerto antes de empezar. ¿eh? En Está en un hábitat favorable. Favorabilísimo yo creo que, ha llegado el momento oportuno. Entonces yo creo que, va a triunfar, o sea, es lo que, lo que hemos hablado antes. Es que el Valencia se tiene que dar prisa en renovarlo. <laughs> Mucha prisa. Si yo fuera el Valencia... va a renovar, Miki, va a No, no, pero... Pero fíjate una cosa. Yo el año pasado me cansé en contra de la opinión de mucha gente que decía... Para mí, la banda izquierda del Valencia era Bernat Gallá. me tachaban de loco, tú es que mm. eh, tal. Y al final, ojalá estuvieran los dos. ¿Y Bernat por qué se ha ido? Porque está allá. Yo no creo que se haya ido porque está allá. <laughs> Feia falta cuadrar counters y tú sí, pasas una... Pero... Es que yo creo que esa es la... De, toda la... de todo el entramat que han montado allá el mm. Rufete, yo creo que el cas de Bernat es el cas més clar de la, de la planificació i de la, i de la gestió ben feta. Per què? Perquè perquè tu te desfas de Bernat a un bon preu a un bon preu val? i el seu substitut que és millor que ell té a cost zero te, no. te canvia un poc el València quan se va donar compte que era molt complicat renovar a Bernat no se va tornar loco bien. perquè sabia que tenia un recanvi i la gent que coneix i que està ahí i que sap que Gallà és està un xaval tan bo o millor que Bernat pues está tranquila y sabe que... Pero estaba marcado a partir de este año, porque Gallá era el mismo el año pasado. Y Gallá jugó un partido contra, no me acuerdo contra, contra quién, fue uno de los mejores. Atlético de Madrid. Y no volvió a jugar. Atlético de Madrid. Fa 3, 3 4 años. Podía haber jugado el año pasado, ¿o no? Fa 3, 4, fa Ah. Entrenador del juvenil. Si apuchen a Bernat al Mestalla, no pasa res, está Gallá. Fa 2-3 años. entrenador del Mestalla. si a Puig en a Bernat no passa res, perquè estava allà. Pero no me digas eso, no me digas eso, que no estoy, arriba no estoy en absoluto de acuerdo. Porque en ese caso me dices lo que dice el entrenador del Mestalla y me dicen que entonces le hacen caso al entrenador del Mestalla oh. y yo he oído o he oído al entrenador del Mestalla decir que Portu, que Pepito, que Juanito del Mestalla estaban para jugar en el Valencia y no le hacen ni puto caso. caso. te estoy parlant del cas Gallà Bernat, es que, estem que parla, aixina des de fa molts Esa escena Y siempre Capuchat, Bernat Y el entrenador que él tenía, se quedado en Siempre el entrenador ha está tranquilo Porque pensaba que Gallá le cubría perfectamente Yo lo que pasa es que creo que el entrenador del Mestalla tiene que estar siempre tranquilo porque su trabajo... <laughs> Pero, pero fíjate, fíjate una condición. Pero una cosa, estabas a la Ruiz también A a mí siempre me han parlado de Gallá i de Salva Ruiz. Més que de Salva Ruiz. I de, i de Porto. Encara que mediàticament... No, esquerra, encara que mediàticament Salva Ruiz, Ruiz tenia més... Eh, no sé com dir-ho, però a mi sempre però mira, jo més Un... Sí que és que Salva Ruiz tenia molt de recorregut en els mitjans de comunicació, és cert, i crec que debuta primer en el primer equip que Gallà, si no recordem sí, malament, crec. també, no, bueno, també no, un partit no, de manera circumstancial. I lo hace bien. I no fa malament. I és eh, un bon jugador, també. Però que ara a Gallà li ves una projecció que jo l'altre dia, jo me vaig, pro, vaig anar a veure a, a Torrenta al mestallet davant de l'Huracan i me vas quedar prou desencantat en, en, en Salva Ruiz. Jo, jo espero que pugui donar un millor nivell Mira, del, que li, del jo... que li vas veure. Per cert, m'agrada molt eh, l'espenta i l'ofici d'Huracan en guany también també m'agrada molt eh, el que le vaig veure al Mestalleta de Curro Torres, mm. eh, que es prácticamente el juvenil del año pasado... que en chiquets contra homens... ...y que saben competir a les ideas clares, falta, pues, sí, pues, una miqueta d'ofici, una miqueta de... que el equipo les idees que estaban estaven ...y me agrada la cara de buen entrenador que se está posando a Curro. yo ah, vi a Gallà... avise. Ah, yo vi a Gallà jugar con la selección española el año pasado y el Andrés... Y me parece un jugador espectacular no, ya ahora. <laughs> Y después a lo que yo me refería es, yo, a mí hay veces, ¿qué es lo que te digo? Yo desde fuera no estoy metido en todo lo que vosotros, pero hay cosas que me llaman la atención. O sea, igual que Bernat decide no renovar e irse, hablamos del portero, porque el portero, cuando recibe la primera oferta del Valencia, creo que la rechaza, porque probablemente el que venía era Oblak. Y justamente renueva cuando Oblak ficha con el Atlético. ¿Te refieres a Diego Alves? No. Ah, ah sí, sí, sí. sí. Ah, le hacen la oferta al Valencia y él dice que no. Y está una temporada que sí que no. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que va a venir Oblak. Es lo que se sabía, lo que todo el mundo estaba. Mira, tú, a Diego, sí, pero y en cuanto. Tú a Diego Alves le podrás discutir moltes cosas. Yo a Fes les he discutides. Eh, todo Esa... eh, i s'enronia que té de que el planeta Terra està en contra d'ell. Però el ben cert és que Diego Alves competint s'ha guanyat no, no, el lloc. Però si, si nadie tant, està discutiendo no crec, eso... Jo no crec que Diego Alves poguera tindre por de que, de que vinguera Oblak, perquè és un no, que ha demostrat no, que competitivament... ¿De qué tenía miedo? De no jugar. Muy bien. Pero, no, no por su competitividad, ¿Pero por sí, por, porque venía un jugador con 21 años de Méndez. Pero, y automáticamente, es, igual. cuando Oblak firma en el Atlético, coincidencias de la vida, él decide. Ahora sí. Pero, Miki, en, ese aspecto... déjame, que yo, esas cosas no me creo que que <laughs> pasan porque sí. Yo, tampoco me creo que en el fútbol no pasa porque sí. hay és pero yo creo crec, ahí a lo mejor eh, Julen a mí, que precisament Diego Alves es un tío que eh, en la segunda manera de pensar, vale él pensaba que toda la prensa recolzàvem a Vicent Guaita perquè era un porter de la casa, perquè els seus representants seduïen bé en la direcció que hi havia del València, etc etc. I tot i aixina, en el seu treball diari, s'imposà Guaita i acaba jugant. Si ell va superar aquest obstacle, perquè no anava a tindre el valor que ya ha demostrat? Muy fácil, porque de el superar el, el, obstáculo de Guaita era obligatori porque tenia contrato. El obstáculo de ahora podía decidir si sí o si no. En el anterior no podía decidir si sí o si no, tenía que hacerlo. Hombre, es que ninguno está discutiendo que siga un buen portero claro. o que, no, o que no, puga no, competir no, no. o que se va a menchar a Guaita que se'l va a menchar, pero en pero però Miqui té voy a decir, es un tío intel·ligent y està esperando a Bore, pues, per, on, per on venia l'aigua mm -hmm. i mhm. quan l'ha vist sí. córrer pues ara Yo no tinc dubtes tampoc és, eh. és, és, vull dir, és algo normal Ara, Crec que no estés eh. parlant del mateix, es algo normal. pero aún corre la obvia también es quienes tinc Sting? anar claro, claro, todo, todo, todo, sí. vamos a ver, si hoy en día ningún jugador hace nada que no esté súper porque los representantes están para eso. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Ahí, estoy de gol. Eh, mm, en parlant eh, que era una situación derivada del que en parlant ahora de, de Paco Alcácer. Eh... De todas forma, a mi Alcácer agradaría destacar que l'any passat en el mercat del del, de l'hivern estigui a punt danar del València. Sí, sí, estigui a punt. El fútbol pega a Sedit, Postiga, cedit, cedit. li Pavón, firmen a Está ahí, de repente aprofita De un parell de lesiones de, de que a Jonas se li va anar la bola en un moment donat. A Jonas se li va la bola entra, i, i post, l'esquena de, de Postiga està més tisa que una tala de pensar. Entra, marca, treballa, ho fa bé i, i es queda. I dona compte com canvia el futbol, perquè sí, al València sí. tampoc li importava que se n'haguera Sevilla i avui no sabem què haguera passat en Alcácer no ho sabem, és cert. si se n'haguera anat cedit no li importava si haguera vingut a lo millor algun dels davanters que volien portar eh? però que, portar que, a Vinicius i estava, i estava cridat sí, a jugar però, davant d'ell no era la bala que... no, però anava a jugar davant d'ell davant d'ell, el que passa que arriba té mm, problemes d'adaptar-se Vinicius, Vinicius no, quan no, arriba no, no, no, No, jo, per lo que jo sé no, però li costa molt entrar en l'equip perquè tarda no, en adaptar-se si m'hagués dit, si dit és que hem portat a Osvaldo pues a lo mejor sí que te di que... pues, una oportunidad de mercado Si haguera no, Osvaldo, per exemple, pues probablemente el guerra y eixit, Porque a lo mejor era era lo interesante en ese momento Pero al Valencia no Lo, que pasó el año pasado es que en la reconstrucción del equipo en sobre la marcha o enero hmm. el Valencia no acertó en prácticamente ningún fichaje. El gran acierto fue de la, gente que se fue Correcto y de la gente que ya estaba en el Valencia que empezó a jugar. Bueno, eh, Keita todo. Keita, el único. Que, que, después es comprensible incomprensible. Vargas va a aportar algo. No, es un chaval para enamorarse de él, pero bueno, también va... No va a restar. No va a restar. Vargas no va a restar. no digan que suma molt, ah, no digan que suma molt, Así, El entrenador también suma vale, Pero me refiero, no, no el éxito fue de los que se fueron, quitaste ya mucha morralla y la valentía de Plantilla, La valentía es atrevirse a que Rufete, que no sabía si estaba de paz o no estaba de paz, Diga, que, fora. Eh. que había arribat a la de técnica <clears throat> porque se carreguen a Braulio de que él, que no sabía si andaba hasta la 30 de junio. diga yo me la ayude porque yo en esta plantilla pensé que no anema a No, sé si en lo que a aportar arribaré, de fer-nos arriba y no arriba a Europa al menos sí que tiene que hacer una techa del vestidor porque no cree que en este vestidor pues, por eso pues te digo Ese para mí que ahí fue el es gran valor de Rufete y el acierto fue que el entrenador que vino yo recuerdo ahora, Bernat empezó a jugar más, sí, empezó a jugar, Alcácer empezó a jugar, empezaron a jugar gente joven que, dijiste, ostras, pues estos los teníamos aquí y sí que iban, más que los que, teníamos. Eh, está bien, digan eh, del tema de la, de la cantera del alcohol Parramolt, eh, la selección, la selección de Wii, eh, Albiol, Silva, Isco, Alcácer Y Jordi Alba. el cual te dona a pensar que tenint la paciència suficient, la cantera dona molts bons rèdits. El problema és que en el futbol se vol tot per aire. Mira, eh, yo te voy a decir una cosa y la discutiré con quien sea. Mm. Todas las canteras de todos los equipos son buenas. Lo que pasa es que desgraciadamente hay unos intereses económicos fuera de solo lo deportivo en el que esta cantera ficha de la otra cantera, la otra cantera ficha de la tuya, el tuyo se va allí, el de allí se vaya, porque los representantes y el fútbol gana con los traspasos. Hmm. La cantera, señores, eh, yo creo que, Juren, que todos esos que tú eh, y yo os hem en eh, hem de quan estaven ah, en Mestalla, os hem visto puchar, os hem visto debutar, y ahora que... els veus consolidats a la selección. Claro, pero, pero tú fas, comences a hacer compters y, y <laughs> dios... I impossible. tindrà Tindre tots estos ara <laughs> és, és, és impensable, no? Uh mhm. -huh. Mm. però, però sí que és un bon al·licient per a sí. la gent que ara està treballant en l'acadèmia la, i que, bueno, eh, el primer partit contra, sí. el, eh, contra el Màlaga de València l'acaba amb 4 de, de, la, de baix en el primer equip. Acaba crec... amb Carles Gil, acaba amb Robert Ibáñez, acaba amb Paco Alcácer i José Luis Gallà. Lo, lo més important jugant, no? de veure tots aquests jugadors en la selecció, uh mhm. -huh. de veure els jugadors que estan apujant al, al València, és el clima que es, que es crea dins de l'escola en els propis jugadors, no? que, que, que veuen que... Hi ha que, Hay vida. És, que se pot, que és possible. No? El cas de Gaia, és que estan ahí ara, diuen, ah, pues, eh, d'ací dos, que no passe, dos, tres, quatre, pues, mm, un altre anirà per a dalt. O, si no és per esta posició, serà per una altra. És possible, no? Com ho viu vosaltres? Home, jo crec que era el València una assignatura pendent que, que té és conservar probablemente a estos futbolistas lo que es que tú has dicho una verdad en el fútbol y es que no haya paciencia y no haya temps y fundamentalmente no haya paciencia para confiar en el en los en que dicen de, las categorías eh, inferiores pero pues, veient el que has de albiol, pero fundamentalmente de Jordi Alba, eh, de Silva, eh, de Isco, de Alcácer mm, algo podría pensar, bueno, y por qué no pueden estar Joan Windy en, en el València no, per què o per què eh, <laughs> bueno. se'n van anar en el, en el seu moment, no? Però són dues coses diferents, no? No... és que quan parlem... El, el, parlem... el tema de la paciència o no, de tots aquests jugadors que parlem, l'únic que pot dir que, que en València no han tingut paciència és Isco. És de més, han estat, han tingut les seves oportunitats, han arribat, i han arribat a un nivell en el que no, el València però, no podia però, Manolo, pagar. Pa, però par, estem parlant de la cantera i d'aprofitar els ah, futbolistes bueno, o els no, recursos pensava que parlàvem no, de, no, no, jugadors de... no parle d'ell, parle de que d'aprofitar els recursos que estem sent que estem sent paterna, vamos, que, que els crees, que, claro, que, que, que sempre l'has tingut que, que el València els ha aprofitat, eh? Però no parle, no parle... Que al Biol van ser 15... No, no, està molt ben Menuch, eh... està molt ben Menuch. <laughs> Evidentment, eh, en aquest moment... Però parle d'avui en dia, de la cantera. T'ha donat aquests futbolistes, han eixit, te'ls han pagat bé a la majoria, estan en la selecció, tens una fàbrica de futbolistes eh, que és paterna. No sé, anem a apostar un poc més per, per l'escola, no? Jo m'he apuntat tres cositas. Digues. Siempre Siempre, cuando se dice cuando se dice siempre no eres justo, mm, porque mm. siempre hay excepciones que generalizar no es bueno, en efecto. Primero, eh, para que los jugadores triunfen de la base hay que cederlos. Hay que hacer una mecánica de cesiones importante y buena. Eh, eh, recuerdo en el Villarreal hace mucho tiempo es cuando salieron Albelda, Angulo, Angulo, ah, tal, tal, tal. Segundo, eh, cuando ha venido un pres hay que ser muy buen director deportivo o gente que se encarga de la base y del salto de la base al primer equipo para la decisión de quiénes de verdad hemos de apostar. Porque yo me acuerdo que si han habido presidentes que han apostado por la base, han hecho contratos importantes a jugadores que en el Mestalla, que en el tal, cobraban una burrada y después te los has tenido que tragar. Sí, pero es que eso nos cuida la cantera. No, no, me refiero, es que... Se los ha tenido que tragar el Valencia, no el presidente de turno. No, pero me refiero, si tú ahora no los atas, a lo mejor se van. O sea, e, es muy difícil como decir, este sí. y este no. Ese es el gran éxito del director deportivo. O de ese es el gran éxito. Planificación. no, pero no es planificación, mm, es la elección de quiénes sí y quiénes no. Y después hay una cosa. Ahora estamos hablando de todo, de todo eso, de cómo el Valencia ahora apuesta, qué tal. Tenemos el, el caso de Carlos Gil. Carlos Gil es la apuesta del Valencia, lo cede al Elche Primera División, juega en Primera División, es uno de los grandes emergentes joven en Primera División. En la primera vuelta. Bueno, pero me refiero, lo hace muy bien en Primera División, en el Elche, primera temporada. Y la respuesta del Valencia a ese jugador es ficha de Paul, que juega en una liga devaluada y que está por delante de ti ya. ¿Por qué? Porque sí. ¿pero eh, porque sí o porque ni ha porque pues, mi, opinión es porque lo trae Ayala mm. porque muchas veces coinciden cosas de esas yo ahí no, no pensé tan como tú Yo, eh, finsada si algo demostrando uno Es que para mundo el noms está el treball Y ni en dos casos muy Barragán y Piatti No, pero el, el dirá el Chuar que es Rodrigo. No, no, no, pero pero no, no, no, pero si yo no entro en si es mejor uno o es mejor el otro. Yo lo que pasa es que creo que es muchísimo más competitiva la Liga Española que la Liga Argentina. En la Liga Argentina juegan o nos venden como la Liga Brasileña, un jugador tiene 20 años y el nuevo Neymar. Y yo hablo con un amigo brasileño y le digo, tía, y tan bueno es ese que es como Neymar. Y dice, sí, le llaman el nuevo Neymar por el pelo que llevaba. A jugar no juega una mierda. <laughs> y ese es el nuevo Neymar. Pero tú piensas que siempre temporada eh, estos comienzan en igualdad. Yo no, es que yo eso creo que es falso. Yo es que eso creo que es falso. Si uno está Perdamundelatre, tú piensas ¿tú el penses que entrenador fica a este que sí? Vamos a ver, yo te puedo asegurar que cuando empieza una temporada los entrenadores saben en qué rol está cada jugador. y no están todos en la misma partida de salida. por eso es mentira. Ahora, lo que diferencia un buen entrenador de un mal entrenador es que ese rol durante la temporada, por lo que ellos hagan, cambie. Que el que está arriba puede estar abajo y el que está abajo puede estar arriba. Pero en principio los roles los dan. ¿Y quién se los dan? ¿Tú crees que yo estoy convencido, Nuno Espíritu Santo eh, había visto mucho a Carlos Gil? Yo no conectan tan Nuno Espíritu Santo con, pera, No, porque yo creo que en uno cuando lo, traen pensar o lo lo traen pensar, pero... Cuando lo traen, lo traen porque es un, entrenador que ellos piensan que también se va a revalorizar, que, es, de la un, es un, buen entrenador, que es un, tal, y entonces, como todo, tú eres de la confianza de ellos y ellos son de la confianza tuya. Lo que ellos te digan también un poco de... Sí, sí, pero que la, la, pretemporada comienza el de Chuliol y estema maui de septiembre y en toda la pretemporada... el entrenador, de 10 está mirando a Carles Gil. Toches 10 a vegades dos, dos sesiones. Sí, pero al otro también. Sí, sí, claro. y, me refiero, y después hay una cosa que es un matiz importante. Hay jugadores de entrenamientos y jugadores de partido. Sí, también O sea, no, no, la decisión no es este entrena y entrenando es mejor y ahora tiene que jugar este hay un, eso que lo que no puedo jugar es uno que es un perro entrenando. <laughs> Pero lo que, lo que no tiene nada que ver es, uno puede no ser un perro y su competitividad entrenando no es la misma que la competitividad, competitividad de la competición. Y al revés. Pero, Miki, yo creo que el FEDE que tú puedas portar un jugador yo jove que le puga tapar la isida a un los jugadores que vienen de vice no significa una mala planificación. No, no, no. Yo, no estoy diciendo eso. de canteras es otra cosa. No, no, claro, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te digo es que si tú... si no cabe aquí se reforzaría, siempre tiraría el mundo del filial. Pero si tú quieres reforzar, hay, unas cosas que están claras. Si tú mm. quieres reforzar la cantera, la manera de reforzar la cantera es intentar que en los puestos donde tienes jugadores importantes en la cantera, no taparlos con jugadores de fuera. és l'única manera. Miquel, que si, si tu ara si això fora, fitxes si a Negredo si, i si fitxes a, Xina, a Jackson però, i fitxes a... Veure, a tal... però, però, Miqui, si això fora sempre Xina... No tindries Or, competitivitat. A Orban tampoc, la també l'ha dut allà, i està jugant allà. No tindries competitivitat. No, no sé. No contestaré eh... eso. no te quiero contestar a eso. Val. No, però vull dir, així estem parlant del... De... No te quiero contestar a eso. Així estem parlant del treball de cantera, uh mhm. -huh. d'apostar per la cantera, de lo que ens agrada Es que no, no pot ser total que, en el Sol de el que, de lo que, de lo que ens agrada veure sin futbolistes de la cantera en la selecció espanyola i Miqui té raó tu tens un futbolista que l'any passat ho fa molt bé en l'Elx que te'l portes ho fa bé la primera volta de l'Elx que te'l portes així Matís però li, li firmes també i te gastes pasta a 4, quasi 5 quilos no? sí en Rodrigo de Paul. Y ninguno está cuestionando... la valúa o no de Rodrigo de Paul, que en devora en la Liga Española... ...yo en Argentina le digo... que tiene una rosqueta espectacular. ...entrando desde la esquerra ...y a la dreta ...tiene una rosca ...fantástica... ...pero el de ...que es un altre, ...es la cantera. ...y si ahora se, la boca la cantera, la selección española... ...sin futbolistas... que guay... però tu tens uno que li pot donar canxa en el primer equip i has portat un altre per a taponar-lo si, si el que jo he dit és no, que esa banda si el ja que jo he dit és Feulí, xoca, està, xoca, que, és que, que xoca lo, el que jo he dit és que xoca hi ha que tindre paciència en la cantera és el, és l'únic que jo he dit que per, a que, per a obtindre els fruits que avui s'han vist a la fina selecció jugar a síndrome del Mestalla i que obtindré paciència i continuaré diguent-ho, però que tampoc crec que dur un jugador que puga tapar en un moment donat a un jugador de Mestalla no hi hagi paciència. Crec que són dos coses diferents que no tenen absolutament res a veure, perquè si fora així, cap, cap equip eh, eh, es reforçaria, sempre tirarien de la cantera... No, no tiene no? nada que ver. Bueno, si la cantera no? dona fruits, per què tens que reforçar-te? Perquè a la fi tots en la vida anem a assegurar alguna Pero además, es, es, que esa es la decisión que yo te he dicho. Lo, lo difícil de verdad es decir, eh, ¿Qué jugador de la cantera es de verdad un jugador que está preparado para... Ah, pues a lo mejor el Valencia piensa que Carles Gil no está a ese nivel que tú estás diciendo. Muy bien, entonces volvemos al punto uno. Claro. Cédelo. ¿Qué fach? Eh, lo que fiche no, uno pichor. No, cédelo. No. no fiche ningún. Dona lisicidad. claro, que juegue en el Eibar, que es como pasó con Silva, como pasó con tal. Y hay Que juegue. Y Eibol. y hay gol. Y hay Mm, yo te sigo diciendo que no creo que haya ningún jugador que esté dispuesto a pasar una temporada sin jugar. Yo, no sé si va a estar una temporada. No, no, no, digo, ¿eh? digo, si tú le planteas que en su... Eso tú piensas que es eh, de los interiores extremos, es el número 5, yo no creo ni que su representante... Piatti era el número 7. No, eso no estic d'acord. Bueno, ah, bueno, eren dos. que se ven el que anem a así así. així. Julen, te vas passar bé? Molt bé. estoy encantado De que haya estado así Salva, gracias Un placer Miki, te vas para saber? Ve Bueno, eso significa que repetiràs eso algún día ya <laughs> ya Eh, Superdeporte, portada de demás. Salvo confirma oferta a Paco Alcácer. Con Alcácer sí hay gol. Es la portada de De los compañeros de Superdeporte, Mente que la portada De los compañeros del Diario Levante Es Alcácer abre su libreta roja en casa. es eh, el eh, comentari de, o el titular de demà del diari Levante. Senyors, ho deixem així, recordant que la remissió del programa des d'avui mateix passa a ser a les 5 i mitja de la matinada. Remissió 5 i mitja de la matinada. Acaba Esports 97 nit. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. presenta Fórmula 97. Fórmula 97.7